uyu munsi tubaganirira ku bijyanye n'ingo zari zisanzwe zubatse zidakurikije amategeko tuza gushimikira ku ngo zo mu ntara ya kayanza zimaze iminsi ziyandikisha muri komine kugira zubake bikurikije amategeko ni nyuma y'aho hasohokeye itegeko rikinga rikongera rigahana amabi afatiye ku gitsina insina iryo tegeko rikerekana ko gucikira canke gucikiza bifatwa nk'icaha none nakahe kamaro ko kubaka biciye imbere y'amategeko ni kuko iyo miryango yari isanzwe yubatse bidakurikije amategeko ubuho izo ngo zatahuye gute ko bikenewe kwiyandikisha muri komine zigaheza zikaragana bikurikije amategeko ibi bibazo hamwe n'ibindi biza kuronka inyishu muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire Bukeye neza hewe washitse aha ni ku mu gutangura kino kiganiro tuganira n'ingo twasanze muri zone banga komine matongo y'intara ya kayanza itariki mirongo ibiri n'imwe mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi zije kuragana muri komine aba mbere tuganira bavuga ko bari bubakanye haraheze imyaka cumi n'indwi bemeza ko bakeneye kuragana biyandikishije muri komine kugira ngo bemegwe imbere y'amategeko yego nitwa nayishakiye paul ubu namwe mwitwa gute mufasa nitwa shiza cyane mm. mm. no kuvuga mbere umugufasoni kuko birashika nka jewe nk'ubu nkagenda nk'iyo mba nibereye nkagira nk'ingorane nkapfa maze gupfa atazwi agenda nk'utazwi nyine icyo nawe icyo nicyo cyiza kiba kihari mm. mm-hmm. none kamushinga nta mm-hmm. icyo gihe mwubaka ni kubera iki mutari mwariyandikishije mu ikomine twari ino mhm. twari bujumbura hanyuma mm. mm, turaduhuga turaba ino tuguma twibereye kuko hanyuma imana iraducumbura twabyumviriye mm. eh. Mm-hmm. yego uwo muti nta gahato umupfasoni nta gahato ubu mwatahuye ryari ariko bikenewe kwiyandikisha imbere ya komine kuko twari tubonye ko byari bikenewe eh. mm-hmm. mwabitahuye biciye he biciye ku rwego rwo hejuru kuko bariko barahimiriza umuntu ngo nimugende kuragana n'abafasha banyu gaca usanga ntimuraganye nabyo nyine si byiza mm-hmm. rero twaciye duhitamo kuko turabona ko ntacyo byari bimaze kuba twari tubayeho tutari mu gitabo mm. twahisemo rero twabishindisha turaza mm-hmm. mm. umushinga ntaho uti ntagahato gute atagahato urabona nk'ubu igituma aca n'agahato nkurumva iyo minsi haciye mm-hmm. uwibwiwe mba ndabubuze nandi uwibwiwanje ababuze eh. abo bana none mwarabandikishije mu ikomine eh. mhm. mupfasa uti wewe mwari mumaranye imyaka cumi n'indwi mwubakanye ah, nibyo muravuze ko mutari mwanditse imbere y'amategeko none ni kubera iki muje kwiyandikisha kandi mwari musanzwe mubanye neza ubayeho uzi n'amategeko nibyo byiza mm. kuko ubayeho utazwi n'amategeko nta jambo uba ufise no mu babanyi no ku mutumba ubaka mm. bica bibonekana nabi mbega ingaruka mbi ku wubatse bidakurikije amategeko ku bwawe n'izihe uri umukenyezi uwo mubana kwirukanye ntabuca kwitwara mm. kuko ntububutswe n'amategeko mm. mm-hmm. icyo gituma rero twaciye tuza kugira natwe tubeho tuzwi n'amategeko hagize kuko nko mu rugo mushwanye n'uwundi ashobora mutanditswe agaca kwirukana niyo tuba dushwanye ndaza kwitwara ku ikomine hano bakantunganiriza mm-hmm. mm. ubu muri iyo myaka cumi n'itanu mwari mwubakanye mwari mwubakanye neza yego twubakanye neza uti rero none ubu kugira muze kwiyandikisha kandi musanze umwarimu wakanye neza mm. ni kubera iki eh, tujye twubake tuciye mu mategeko nk'abandi umushinga mm. mm. eh, uti mwaje kugira ngo mwiyandikishe biciye imbere y'amategeko ubu muri iyo myaka cumi n'itanu mwari mubanye ntibyari bimeze neza byari bimeze neza mugabo urumva hari kibuze ugira umuntu uba mu gihugu cy'uburundi utegerezwa kumera nk'uko abandi barundi bose bameze yego mhm. Hmm. ati wewe ahanini akamaro mm. bamere nk'abandi bareke ku kuguma muhira mm, batubakanye yego mm. eh. mbega igishobora kononekara ni ikihe mu gihe umuntu atiyandikishije hari ingorane zishobora kuba mu gihe umushinganani n'umupfasoni wubakanye bidaciye imbere y'amategeko barashobora gushwana ntaho yitwara mm. none bashwanye gusa hari icyo kiriho nyine mu ntahe uyu umugabo n'umugore bubakanye batanditswe muri komine ingaruka mbi bishobora kugira n'izihe bashobora kugira ingorane izihe ingaruka mbi haba nk'iyo bishyitse mu gashwana kuko nta zibana zidakubitana amahembe bashobora kwirukana umugore wawe umwirukanye ku bisanzwe ntaro nkayitwara kuko amategeko ntaba ntabamuzi ubwo mwaranditswe muri komine mukaragana arashobora kwitwara mukaburana bakabatunganiriza Eh, nicyo cyiza gihari cyo kwandikwa muti rero ubu gushika ubu mwebwe murikingiye ibyo ntibizoheza ngo bibe ibyo ntitwibaza ko bitazoba mm-hmm. ntatabyera ngo de iyo myaka yose twari tubanye ntibyari bwabe ndizeye ko n'ubu bitazoba hmm. abaje gushigikira abo baragana bavuga ko bagiye barahimiriza abo batari bwaragane imbere ya komine abari basanzwe babana bidaciye mu mategeko hmm. twaje kubaherekeza kugira babane biciye mu mategeko hmm. nk'umukenyezi wewe waje guherekeza ni wowe wamufashije kugira ngo abitahure cyangwa niwe yakurondeye ejo eh, yarasanzwe ari umugenzi ariko ndamuhimiriza kugira babane n'umugabo we biciye mu mategeko hmm. n'umugabo we kubera dusa nk'utumenyeranye nagiye ndamuhanura nyine hamara byumva kuko urabona ko ubu n'amategeko atabyemerera abantu abantu babana bidaciye mu mategeko kare amategeko yarasanze ababyemera none baya eh, ntiyarabyemera gusa urabona nk'ubu uya umuntu wewe bibana badaciye mu mategeko ubuya baramwirukako cyane mbere nababwiye ati ntibakurwa barabirukako nimuze namwe mubane biciye mu mategeko ko nanjye twabanye n'umushinga nawe wanje biciye mu mategeko nitwa barusara juvenal apfukiye butuhurana muri komini matewongo egome mbega ni kubera iki muje kubashigikira turaje kubashigikira kubera ibintu vyo kwandikwa ari byo ari byiza kuko burya umuhungu atunze umugore bidaciye mu mategeko bizana ingaruka kubera izo ngaruka z'abatubakanye biciye mu mategeko urabona hari n'igihe uwo mugore ataba yemewe ashobora kwigira umugambi akazanamwo uwundi ati uko tutarandikwa reka nzanire uwundi shaka coro cobafashayo yuko banditswe burya ntari ntambamye isubira kuboneka egome nka wewe none abo uje gushigikira ni wewe wamufashije kugira ngo aheze abyumve egome byose je naguma mpimiriza ati gerageza mu bishisha mu mategeko kubera yari yarihanganye ngo yaramaze imyaka cumi n'indwi bagize eh, bacikiranye byumvikana rero urumva na je naragize ingufu ko ndabahanura ko jewe nanditswe biciye mu mategeko kugira nti bashitse rero iyo myemere baciye mu mategeko mm-hmm. ekome rero nk'abo twavuganye bakavuga bati twari twubakanye imyaka 15 nta ngorane nta ngorane nimwe twari dufitaniye hari kiba kibuze batarenze guca imbere y'amategeko urabona biri nivyo wonye cyane cyane intambamyi umuntu yumva yuko ngo ntibimworohereje cyane akwiye kwandikwa biciye mu mategeko kuko niho hatantambamye zihaba aho mu muryango yego kandi n'uwo mudamu akumva ko yorohewe mu muryango gutyo ibibondo babyaranye bakaja kuvyandikisha biciye mu mategeko Komine Matongo y'intara ya Kayanza ngo yarafashe intumbero yo gusanga abo baragana mu mazone yabo kugira ngo baborohereze icegera c'ubujejwe inyandiko ndangamuntu muri iyo komine Poli Philippe ariko ahagarikira ingo zishika itanu zariko ziraragana muri zone banga avuga ko ingo zirenga amajana atanu zimaze kwiyandikisha muri komine Matongo kugira ngo zubake bikurikije amategeko ubu uya amaze kuza gushika ubu uya barenga gatoya amajana atanu bashika amajana atanu na cumi n'icyenda mhm. eh, nibo bamaze kuza kwiyandikisha mhm. kandi ibyo byavuye he twabanje kugira twarasiguriye ku mitumba iyi mhm. nabi iyo umuntu ariko abana n'umuntu atari mu mategeko hmm? ni ingaruka mbi ugasanga umupfaso ni wiwe bashobora kumwirukana nk'uko baba bagize ubuhumbu nk'uko icyo rero baracumvise ku mitumba yose muri matongo nicyo gituma baguma baza yego ari benshi mbega muba mufise nk'ibitigiri mwibaza by'abantu bubatse bidakurikije amategeko mwibaza ko bangana iki muri komini ya matongo yose uya gushika ubuya abo tumaze kubona nibo tubona ubu ibyo byo kuraganisha bibera mu mazone turabashikira kugira igikorwa kibere hafi y'iwabo babona abandi bose bari ngaho babone yuko bariko baracisha mu mategeko nicyo gituma amazone yose tuzoyacamo kugira tubashikire tubegere niyo buje intumbero twihaye Ingo zirenga amajana ane ku ngo amajana atanu zari zubatse bidakurikije amategeko ngo ziramaze kuragana muri komine gatara y'intara ya kayanza Musitanere w'iyo komine devote ndayizeye avuga ko izirenga amajana abiri zitaraza kwiyandikisha avuga ko intambamyi hari uko ababa baracikiye bamwe baheza bakaja kuba handi. twaratanguye ihimiriza guhera mu kwezi kwa gatatu haraje kwiyandikisha ingo amajana atanu na mirongo na zitandatu ariko izashoboye kuragana na majana ane na mirongo icyenda na zitanu mugabo rero hariho n'izindi zitarashobora kwiyandikisha tukirondeza tugihimiriza zishika ku majana abiri na mirongo itatu n'izindi izo rero turacarondera turacarondera kugira nabo baje mu mategeko nk'abandi intambamye mumaze kubona cyane cyane muri icyo gikorwa nizihe bituma batabyumva hakiri kare intambamyi ntizibuze hariho abo usanga intambamyi ya mbere ari we yokwandikwa ko usanga afise ibindi byinshi abasumbije uwo mutonya rero kubera uwo mugabo ataba ariyumvamo cyangwa ataba arumva neza yuko yokwandikisha uwo mukuru canke yotora uwandikisha usanga bimugoye reka ciba yo kuza intambamyi nayo igira kabiri nabantu usanga badakorera ino kubera turi benshi mugabo usanga batabino baragiye baragiye kurondera ubuzi hirya no hino mu zindi ntara uwo mugore umugabo we kubera atari hafi ntibashoboye kuza kwandikwa umwe nabo nabone tuguma tubarindiriye kuko abapfasoni babo tuba twaravuganye isanganiro isanganiro turi mu kiganiro ingorane zifatiye ku matongo ngo zari zimaze kwibonekeza bivuye ku ngo zubatse bidakurikije amategeko icegera c'uwujejwe inyandiko ndangamuntu muri komine matongo intara ya kayanza poli philippe ahanura batariyandikisha ko boza hatarenze ukwezi kw'icenda ngo kugira ibihano ntibizotangure gufatwa ingaruka mbi duhora tubona twebwe cane cane ni kuvyerekeye amatongo kuvyerekeye abana ugasanga amatongo yabagiye ugasanga nk'ubu uya hariho nk'abaharika iyo baharitse rero ugasanga nabo bana ntibumvikana ku mugore mukuru na mutoya baba bazanye gutya arico gituma twe turabanura yuko kwandikana n'umugore mukuru wa mbere batanguranye Eh, kugira izo ngorane zibanza zivanemo kuko ahandi umugabo uca usanga amwirukana nk’intungu hmm? iyo bataciye imbere y'amategeko ari nacyo bituma ubu ahoho turi turabaha n'ubutabo bakiyandikamo ku buryo n'abana bose baronka mu gitabo baba barimo n'icyo atunze wenyine cy'umuryango byose biba biboneka gutya izo ngorane z'imanza ingorane zose zirashobora gutora mtn yego mbega abari mu idini rya isilamu mubona bari ko baraza ko kenshi bakunda kuvuga ko idini ryabo ribarekurira kubakana n'umugore arenga umwe mbo jewe nukuri abayisilamu si benshi ngaha iwacu n'abariho kucika ubu abayisilamu mpora mbona haha nsanga babise umugore umwe ni ukuvuga ko nabo barabitahura ubu uya barabitahura kubera nyine ibi bintu by'isi itanguye kwaga mm-hmm. hanyuma n'abana kwibyigisha kugira iki icyo cyose n'igikorwa gihambaye ku mubyeyi yego yego akamombe kamwotera abo bose baratarabitahura bubatse batariyandikisha nakahe ahubwo mboneyeho n'akanya ko kubatera akamu yuko abo bose batariyandikisha yuko bonyaruka ku neza yabo tukibaza yuko kuva ubu ubu ni mu kwezi kw'indwi uko umunani turiko turakubaha tuguma dutera kamwe gushika mu kw'icenda uzoba atarabiheza hariho ibihano bizohava bimufatirwa nico gituma nosaba yuko boza bakaza ari benshi kugira ibyo bihano ntibizo bifatwa nako kamo jewe nobasaba yuko bonyaruka abakenyezi ngo barakwiye kwirinda kubaka badaciye muri komine kuko iyo bavyirengagije ngo aribo bahasinzikarira Muzitanteri wa komine Gatara Devote Ndayizeye avuga ko bagiye kubandanya guhimiriza mu kwigisha cyane cyane itegeko rikinga rikongera rigahana amabafatiye ku gitsina tugiye kubandanya ko tubwira imana hakaba ariho amategeko turafise amategeko rishasha riheruka gusohoka turagisunga mu nyigisho turafise ubutabo igitabo mm, dutanga cavuye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu igitabo c'umuryango ibyo byose tuvyisunze turiko turabikora kuyikoresha icyo dukora ubu n'ubundi turacabandanya guhimiriza kandi hariho n'itegeko rivuga yuko umuntu acikiye n'uwucikije tuca tubafata mwene abo bobo baca bahanwa n'ingoga rero icyo cyo gucikira kubera harimo ibyo guhana caraheze abantu rero tukiri ko n'ubundi duhimiriza nabo bari baragiye kare hanyuma tukaba turi ko turahemereza kugira baje nabone mu mategeko yego mukuru yiyandikisha mwandika izo ngo muri komine barasaba amafaranga mm. mbega ubwo murakora ku kijanye no kuraba ko hari abadashobora kuronka ayo mafaranga yego cyane turabikorera kuko hari habo usanga ari bantu habonekora tuzi neza abo turabandika ku buntu tukanabaraganisha ku buntu n'urupapuro rw'ubugeni tukarubaha ku buntu hariho n'izindi ngo usanga ari iz'abatwa n'ingo z'abatwa tuzandika ku buntu tukaziraganisha ku buntu n'impapuro tukazitanga ku ariko ingo tuba tubona zishoboye zikora cyo kimwe n'abandi zikorera ku mategeko umukobwa tumwandika ku bihumbi bibiri umuhungu ku bihumbi bibiri bikaca biba bine n'urupapuro rw'igihumbi amatohoza ngo yari yerekanye ko ingo zishika ibihumbi bine arizo zubatse zidakurikije amategeko mu ntara ya Kayanza Melchior Nyabenda umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajeje imibano n'inkino avuga ariko ko izishika ibihumbi bitanu zimaze kwiyandikisha mu ntara yose kugira ngo ziheze ziragane bikurikije amategeko abo twari twiteze eh, hanini twari dufise yego muri ko murabakira mwumva mukurikirana mu makomine uko bariko baraza kwiyandikisha mubona intambamye zike hari kugira ngo babyumve ari izihe intambamye zihari cyane cane ni ukudatahura bwa mbere ry'ategeko ryategeko mm. ryashizwe n'umukuru w'igihugu ariko mugabo abaserukira bene gihugu no kuvuga abajejwe intwaro bashinga amateka baracenga ha muntu arabatubaza ingene iryo tegeko borishira mu kirundi yego biramaze ko kuza biravugwa abari mu idini rya isilamu ugasanga bavuga ko barekuriwe kubakana n'abarenga umwe mbega mubona ngaha mu ntara ya kayanza abari muri iryo dini bariko barabitahura twebwe ngaha mu kayanza kubera amanama menshi yo guhimiriza abenegihugu dutumira amadini atandukanye dutumira abavuye mu butandukane bw'abantu haba mu madini ya katolika y'abaporoti madini y'abamizirimo bose turahura ariko nabo ni kurabumviriza abagiye abakuru babo ntibemera yuko umuntu ashobora kugira abana abagore babiri rero icyo twakoze kuba bafise twarabahimirije nabo ni kurabiyandikisha kuko n'abana bako harimo abamizirimo baje kwiyandikisha kutubwirira urutonde rw'abantu bose bubatse daciye mu mategeko izo ntonde rero mu minsi twazituzanira ni hano ikiganiro agateka kawe cuno munsi giciye kigarukira tukaba twari ko tubaganirira ku bijanye n'ingo zo mu ntara ya Kayanza zari zisanzwe zubatse zidakurikije amategeko zikaba zimaze iminsi ziyandikisha muri muri komine kugira ngo zubake zikurikije amategeko ingo zirenga ibihumbi bitanu zikaba zimaze kwiyandikisha muri iyo ntara kugira ngo zubake bikurikije amategeko murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro murakoze namwe mwagize icyo muterera ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Desire Bukeye neza tuzosubira mu kiganiro nk'iki naho ubutaha agateka kawe agateka kawe agateka kazina muntu ni kuribo agateka kawe ni ikiganiro kibagira ku by'agateka kazina muntu